16h. on est avec vous jusqu'à 20h. C'est le 16-20 qui commence. On est à là, Dolin Joël, la bonne humeur. J'avais juste envie de faire la rime. Euh, comment s'est passé votre week-end Nickel, festif. Hein. Euh, bah, je boulotais Hein, comme ça, elle aime bien le souligner, hein, pour une fois que ça arrive. génial, j'ai fait un petit tour à Paris. J'ai été faire aussi du karting pour la première fois de ma vie. Ouh là là, on va développer ça tout à l'heure, même si tout le monde s'en fout. Bah, moi, j'ai vu un striptease de mec pour la première fois de ma vie. Hein. on va ah développer ça, euh, même si tout le monde s'en fout. Et Petit beau <laughs> Euh, il a fait la stratégie ah Quoique là, on pourrait s'y intéresser un tout petit peu. Bon, euh, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle journée à l'écoute de Radio Contact. Euh, aujourd'hui, on va parler, eh bien, évidemment des Pokémon, hein. Pokémon Go. Ah, un mec a décidé de quitter son boulot pour devenir Pokémon, enfin chasseur de Pokémon à plein temps. Et vous allez voir, débile du tout. Le mec va faire le tour du monde, on vous en parlera tout à l'heure. Record du monde cette fois-ci pour le hamburger le plus gros de la planète. Euh, on reviendra évidemment sur Ibiza avec bah, toujours euh, ses potentiels gagnants pour euh, cette semaine. pour quatre personnes en all à Ibiza, on en parle tout à l'heure. Et puis un bouton, un bouton connecté qui vous permettra à tout moment d'appuyer sur ce bouton pour commander votre pizza préférée ah et qu'elle arrivera bah, tout, toute belle, toute chaude. En temps et en heure. En moins de 30 minutes chez vous. Euh, on développera tout ça. L'actu télé avec Thibaut. Avec une célèbre série qui revient très bientôt sur RTL TV. On parlera également d'une télé-réalité signée Apple et puis les larmes d'Enjoy Phoenix. était ce week-end dans Fort Boyard. Ah, c'était triste ça. Hein. Bon, on est connecté évidemment avec Nathan. Sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat, vous tapez David Antoine Radio Contact. Et si vous voulez voir la fameuse photo du plus gros burger du monde, on vous la balance déjà maintenant sur Facebook. Bon, très bien. Et on applaudit évidemment la venue ah de Julien. Julien qui est notre étudiant. Ah, vous savez, euh, le concours qu'on avait lancé il y a ça quelques semaines maintenant, Julien a remporté ah ben, cette belle aventure. Julien est donc notre, euh, notre étudiant <laughs> pendant, euh, ah, pendant un mois. Ça va, Julien, bienvenue ça, va très bien, merci. Ouh, ça va très bien, merci. <laughs> ok, on a un petit show dans la board, Parfait. Bon, Julien, détends-toi. On va te présenter toute l'équipe et comment ça se passe chez nous. Tu vas voir, c'est très facile. Zazie et puis juste avant Drake et One Dance. Soyez les bienvenus tout le monde.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 down, I'll take it slow, make you more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Radio Contact. Feel good. my station. Ma radio préférée, c'est Radio Contact. Radio Contact. tous les papiers mâchés qui se prennent à mon filet de voix, pauvre pêcheur. enfin fallait lire entre mes lignes, pas mordre à mes de tumeur même si je n'en suis pas digne. Le chant Plus choc à la chaîne, zen, restons zen. calme à la vie comme à la scène. Sans amour. la scène. l'erreur est humaine, soyons zen. Sans froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la Soyez les bienvenus sur Radio Contact, on est là avec vous jusqu'à 20h. Vous le savez, il y a Nathan, il y a Lucille, il y a Thibaut, il y a l'étudiant aussi hein, qu'on appellera Julien. Ça, ne te... ça, va Ouais, ok, parfait. Bon, euh, on revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière, semaine chargée évidemment. On a découvert que bientôt, grâce à la technologie, on pourra parler avec les morts. Euh, on a appris pourquoi les donuts avaient un trou en leur centre et puis euh, pourquoi les bébés sentaient si bon. Ouais. écoutez ce que vous avez peut-être raté. Ouais, et en comité réduit aujourd'hui, puisqu'il n'y a que Thibaut et moi-même qui sommes dans le studio. Ça va Thibaut Salut Nathan, salut Alors c'est mieux si j'allumais ton micro, on va le faire. Voilà, ah c'est bon comme ça. Voilà, salut Nathan. Alors là, on vient de me faire, la régie vient de me faire un signe en disant Ah non, non, non, il y a une grosse erreur, c'est pas celui-là. Alors, on est le 18, donc normalement c'est zapping 16 1807 18 18-07-16. Ah ouais. Écoute bien Lucille. Normalement, tu devrais ah. trouver <laughs> s'il n'y a pas de hein, problème. C'est Lucille qui devrait être à la technique et réaliser l'émission, je trouve. Ouais, parce que... Ce serait une belle émission, à mon avis. Hein. Voilà, bon, écoutez, c'est bon, c'est dans la boîte. Voici ce que vous avez peut-être raté de la semaine dernière. On s'intéresse à ces boutchou. Euh, c'est vrai, moi qui suis euh, parrain d'un petit garçon, ils, sentent toujours bon. Alors on pense toujours que ce sont euh, les, les sprouts, les lotions, et, de suite. apparemment, c'est pas le cas. En général, ils sentent très bon, tu l'as dit. Enfin, ils sentent bon quand la couche et les langes sont changées, on est d'accord. Ce serait le liquide amniotique, hein, c'est le liquide dans lequel les bébés nagent pendant 9 mois. Ah eh bien oui, cette odeur apparemment dure 6 semaines après la naissance et, imprègne le bébé. Et apparemment, bah, ça sent bon. <laughs> Céline qui dit sauf qu'il y en a qui, qui quand même le dégueulis. <laughs> qui dans ce studio suçait son pouce Moi, je suçais mes doigts. Ok. Deux doigts que je suçais, mais pas le pouce. moi, je suçais rien hein. du tout. D'accord, toi tu sais rien du tout. Bah, je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais on va pouvoir appeler maintenant quelqu'un qui viendra à domicile simplement pour nous faire des câlins. Ça euh, peut déraper, c'est ce qu'on imagine. c'est ce que j'allais dire, ça peut vite tourner quoi. Voilà, ça peut. Voilà, continue. Qu'est-ce qui peut se passer, Thibaut, par exemple Je sais bah, pas. ça peut. Bah, je sais pas, moi, et ça peut aller jusque. Pardon. Des petits, bisous, ça peut vite. Euh, voilà. Câlineur professionnel, Thibaut, tu feras appel à ça ou pas Bah, je sais pas, moi, euh, moi, je veux bien être câlineur, tu vois. <laughs> un jour, j'appelle. Euh, si je fais appel à des câlineurs. Et, que, et qui m'ont Je, te remballe, mais direct, quoi. Tu rentres chez toi. Hein. <laughs> Huawei nous promet, dans quelques années, de pouvoir dialoguer avec les morts. Oui, et alors il ne s'agit pas du tout de séances de spiritisme, hein. non, non, tout ça Et ton rapport avec la technologie. Leur projet, c'est de la conscience humaine dans des ordinateurs. Pour toi, par exemple, Thibault euh, qui n'a pas vraiment de conscience, comment on va faire Une petite clé ah USB ben, <laughs> C'est une, très bonne question. une vieille hein disquette <laughs> Et je me suis toujours posé la question pourquoi il y avait un trou en fin de compte. Alors pourquoi un trou En fait, l'inventeur du donut trouvait que les beignets étaient difficiles à digérer. Il a eu l'idée de faire le trou au milieu. Comme ça, le, beignet qui devient un donut est bien cuit partout. Ah, c'est malin. Est-ce que vous mettez votre, votre doigt dans le trou euh, Évidemment. Du Toujours. Ah oui, du donut. Hein. C'est vrai. Euh, moi, jamais. Je le prends toujours sur les côtés. moi aussi sur les côtés. Jamais. Je ne mets jamais doigt dedans. Et toi, par contre, tu me donnes dedans. Toi, par contre. Ouais, enfin, oui, ça m'arrive. Ouais, je le fais tourner, tu vois, comme si je faisais du <laughs> hula hoop autour de mon doigt. Ah, ouais, d'accord, ok. Oui, ça devient un hobby après un sport presque. Ok. Bon, écoutez, voilà. Euh, parlez-nous de cette passion. Retour au live sur Radio Contact avec la suite. Charlie Puss et One Call Away. Il est 16h13 et tout va bien. Sortez les brochettes, piquez les merguez, présentez les chipolatas, allumez le barbecue euh, Bon, c'est pas parce que t'as ramené le charbon de bois qu'il faut donner des ordres, hein. Ce mercredi 20 juillet chez Deleuze, un sac de charbon gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et on ne se défile pas Oui, euh, hein Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir condition de l'offre en magasin. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend I just wanna give you love Come on, come on, come on Reaching out to you, so take a chance No matter where you go know you're not alone, I'm only one sur Radio Contact si vous voulez nous retrouver, c'est le 16-20 et c'est jusqu'à 20h. Bon, on est avec euh, toute l'équipe ici au grand complet. Pour une fois qu'il y a un petit peu de monde, est-ce qu'on peut vous entendre oh, oh, oh, c'est exceptionnel que pour être euh, souligné. Alors, je tiens à préciser que certains d'entre nous bossent, d'autres sont là et sont normalement en congé, comme par exemple Gary, Gary, du Good Morning, Qu'est-ce que tu fous ici Il est 16h20. Euh, <laughs> euh, en temps normal à Storcy, t'as déjà fini. Mais là, ce sont les vacances. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais là Je sais pas, je suis là. Ah non, on, est vacances. on est content que tu sois là, Gary. Mais en plus, donc voilà, je viens voir si tout va bien. Si, euh, mais t'es pas là, Ibiza quand même Non, je, mais suis, je suis ici, <laughs> mais, avec vous quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Je vais réaliser les deux semaines voilà, à Ibiza. Alors, ce qui est bien, c'est que Gary donc est avec nous, en congé. Au-delà de ça, t'as mis ton gros pull d'hiver aujourd'hui. C'est chouette. <laughs> J'ai un problème pour. Une fois plus, tu as bien pensé. Pour déceler les saisons Comment se passent tes euh, vacances, Gary Super bien. Ouais Ouais, franchement. Tu fais quoi <laughs> ah, Il est là. Je suis ici. Ok, d'accord, très bien. une villa avec piscine. Tu cherches une villa avec piscine La semaine prochaine, j'en ai une à prêter. Oh là là, ouais, pas mal. Et où ça À Ytre. Ah oui, des vacances à l'île Eh hein. bien euh, Proche de l'autoroute, j'imagine euh, Proche de l'autoroute. Ok, super Ouais Cool Bon alors, tu joues pas à Pokémon en ce moment Pas du tout. Bon, parfait. Bah, on va peut-être te trouver un, nouveau job, un ah nouveau challenge. Vous allez voir, c'est un dresseur de Pokémon euh, à temps plein. Il s'est lancé dans cette aventure. On va vous développer tout ça dans quelques instants. Le temps de retrouver une petite pause. Et puis derrière, on vous parle de ce dresseur de Pokémon nouvelle génération. Ah, cette semaine, chez Lidl, 23% de réduction sur les carbonates de bœuf, soit 5,99€ les 800 grammes. Cuisinez-les à vos amis le jour de la fête nationale, parce que cet été, la seule spécialité belge qu'ils consommeront, c'est la bière. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur leroidumatelas.be. C'est le roi du matelas. On suit les lignes de la main, comme nos pères. On trouve la force d'aller plus loin d'où je viens. On n'a pas peur des lendemains. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Comme une promesse qu'on ne peut casser. oui oh, oh, oh, oh. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux nos larmes, tu ne sauras rien. Comme des frères, quand on chante, on se souvient d'où je viens. L'amitié, c'est comme un refrain. Les saisons ne feront que passer, le temps ne pourra rien effacer. Comme une promesse qu'on ne peut casser. Oui, oh, oh, oh, oh. Les saisons ne feront que passer, le temps ne pourra rien effacer. Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux. Toi et moi, unidos para siempre. Toi et moi, con el viento y la sangre. Toi et moi, como el mar y el sol. Et moi, je ne pourrai jamais Quand la nuit descend, quand la nuit m'attend, quand j'ai peur, je me souviens j'ai dans l'air sans tout le courage et la force des miens. Quand le jour se lève, les yeux pleins de rêves et d'espoir, je me souviens, tu ne seras jamais loin. On aura le nouveau euh, Britney Spears. Vous l'avez peut-être déjà entendu. En tout cas, on va réécouter ici ou découvrir aussi par la même occasion. Bon, on s'intéresse maintenant aux Pokémon. Je ne sais pas si vous y aviez euh, déjà joué. En tout cas, moi, je l'ai fait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, grosse réunion au sommet. Euh, avec ma sœur. On a passé euh, trois quarts d'heure euh, sur les téléphones en mangeant notre salade, en ne se parlant pas. C'était vraiment super. vous avez attrapé quoi Alors je sais pas ce que j'ai attrapé. un gros, un très très gros, un plus mince. Attends, je. T'en as combien en tout Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Thibaut, lui, nous a dit tout à l'heure, ça commence vraiment à me saouler. T'en as combien J'en ai 47. 47. Donc ah, le mec, le mec, il fait ça pendant pendant qu'il travaille. Il y a aussi des histoires d'eux, mais là je comprends pas. Ben, C'est-à-dire il, faut attendre euh, que, les œufs éclorent, éclosent, tu t'es aventuré sur un, ah verbe, euh, euh, mais alors là, je comprends pas. Je vais demander des explications à l'intention. en fait, il faut que tu marches beaucoup pour ah, oui, éclosent. D'accord. Ou alors tu fais ça en voiture. Ah mais t'as pas de voiture. alors bon, ce qu'on va faire, on va on va développer ça. ce mec, en résumé, a décidé du jour au lendemain de quitter son boulot pour partir et devenir chasseur de Pokémon à temps plein. Le but, eh bien, euh, choper. les 151 Pokémon. Voilà. Est-ce qu'il y en a 151 Nathan tout d'abord euh, Je pense, ouais. Ah ouais, ouais. Euh, on peut vérifier ce, chiffre euh, que ce soit précis. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des Pokémon supplémentaires En tout cas, le mec va faire le tour du monde grâce à différents sponsors aussi. On en parlera dans quelques instants. En fait, c'est les 151 premiers Pokémon, donc vraiment de la toute première version de, Pokémon. Ok. Bon, écoutez, si vous y jouez en ce moment, eh bien, restez bien à l'écoute. Ça va peut-être vous donner des idées et qui sait devenir le premier chasseur de Pokémon Pokémon à temps plein belge. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. soul, all the sanity I ever owned, gone. But I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. my boss theories. Hear me as I kick lines, yes, for the ghetto and the inner city checklist. I be the thinker, yes, the catalyst, lyrical evangelist, writing rhymes with consciousness. Handle this, hard to test. I'm telling you, show me no malice. I'm rhymes with a radicalist fist. Illusions got me going under, got the wonder, got the thing. What's on the brink of the horizon as we sink into the unknown? Is this the edge of destruction, or is this life's induction in the higher life's mission? Who has the answers to the question? As I walk the streets and wait for another 24. Just another day. about the world that we live in? Everybody's going about and what to do in the business. And now it's time for me to roll a conscious rhyme about the things that they see on the street every time, kid. It makes me angry when they see an X-Men fight. A negative situation that's not right. For the upbringing of the young youth When they see it on TV, are they gonna know the real truth? It's up to us to make them understand Teach them from the right and the wrong So we all get along I'm kicking wisdom, yes, with the wide check. Cause I flow with this realness as I see it. Just another day. Cool. radio, talking to the nation. Listen to the cool, cause there's no time for wasting. Got to get my point across to the other side. Cause if I help a person, yes, I will be satisfied. Mission accomplished, finish what I gotta do. True words from the cool, Yes, it will relate to you. I'm telling you, just another walk is in the real time. Hard in these times, will I ever see true harmony in my time? Can't be blind, scope and look with the peripheral. You would see the days of getting critical, let me into your subliminal mind. Don't get caught behind, see as sure as the sun shines, it's got to be. Just another day. Day. C'était sur Radio Contact. Avant de retrouver euh, eh bien, Lucille qui va nous parler des Pokémon et Pokémon Go, eh bien, on s'informe avec Valérie de Winter. Contact News. 16 voici Contact News. Bonjour Valérie. Bonjour David, bonjour à tous. Sortie du site compliqué tout à l'heure pour les milliers de participants au Dour Festival. Le flux de voitures reprenant la nationale 552 vers la E19 et la E42 a provoqué d'énormes files dans le courant de la matinée et vu la chaleur, les équipes de la Croix-Rouge ont été sollicitées pour distribuer des berlingots d'eau afin de rafraîchir les festivaliers dans les voitures. Si vous prenez l'avion depuis l'aéroport de Charleroi, sachez qu'un contrôle de sécurité supplémentaire est en place depuis 9 heures ce matin. Ce contrôle se situe au niveau d'un chapiteau extérieur au terminal afin de ne pas perturber la fluidité des passagers. Vincent Grassa, le porte-parole de l'aéroport, est au micro de Sarah C'est un déplacement des postes de sécurité qui étaient initialement dans les sas d'entrée qui, afin de garantir la sécurité et conserver la fluidité du trafic passager vers le terminal, a été déplacé afin d'avoir un nombre de dispositifs sécurité modulables et donc s'adapter au flux passagers attendus. On contrôle chaque passager, on contrôle les bagages, comment qu'est-ce qu'on fait Donc il y a un contrôle aléatoire qui est fait du passager et également un profiling qui est fait sur base de certains critères. Et donc chaque passager n'est pas contrôlé. Néanmoins, il y a des contrôles qui sont faits d'une autre façon. Et donc les passagers qui entrent montrent pas de blanche avant de pouvoir accéder au terminal. Et ce contrôle supplémentaire n'a jusqu'ici entraîné aucun retard ni aucune congestion de passagers. Simulation d'attaque terroriste hier soir pendant le feu d'artifice des feston Le bourgmestre explique avoir reçu une communication international l'informant d'une menace contre un feu d'artifice aux Pays-Bas. Il a alors décidé avec le chef de la police d'ordonner un exercice comme s'il y avait une vraie menace à l'encontre de Gand. En 45 minutes, le personnel et le matériel nécessaire étaient réunis. Le feu d'artifice des Feston a attiré 23 000 spectateurs. C'est 7 000 de moins que l'an dernier. Elle est empruntée par tous les vacanciers en partance ou de retour d'Espagne. L'autoroute A9 a été fermée dans les deux sens en début d'après-midi à hauteur de la frontière franco-espagnole en raison d'un incendie. Les flammes ont parcouru 25 hectares entre les communes du Boulou et du Moureya avant d'être fixées peu avant 16 heures. À Nice, 42 000 personnes rassemblées ce midi sur la promenade des Anglais pour observer la minute de silence en hommage aux 84 victimes de l'attentat du 14 juillet. On attend dans une demi-heure le point sur l'enquête annoncé par le procureur de Paris. Paris, François Molins. Les premiers éléments d'un rapport accablant sur le programme de dopage de la Russie. Il s'agit du rapport McLaren, du nom de son auteur à la tête de la commission chargée de faire la lumière sur les soupçons autour de la délégation russe lors des mondiaux d'athlétisme en 2013 et lors des JO d'hiver de Sochi en 2014. La Russie avait apparemment mis en place un système de dopage d'État, une tricherie de grande ampleur. Les échantillons positifs étaient échangés grâce à l'aide des services secrets. Enfin, le Tour de France est passé en Suisse. La 16e étape a démarré de Moiran en montagne dans le Jura pour prendre la direction euh, du territoire suisse. Pour la toute première fois de l'histoire du Tour, le peloton devrait arriver à Berne peu avant 18h. Il reste une quarantaine de kilomètres à parcourir. Alors les températures grimpent en flèche. Hein. entre 24 et 28 degrés, la phase 2 du plan ozone et forte chaleur a été activée. Les premiers dépassements des concentrations d'ozone sont attendus demain. Il faut dire que sous l'effet du soleil, David, le mercure atteindra jusqu'à 32 degrés. Ah, c'est pas mal, hein. comme on dit, euh, c'est tout ou c'est rien. En Belgique, c'est comme ça. Et puis demain, il pleuvra. Hein. Bon, euh, on parle des Pokémon, mais aussi du nouveau Britney Spears, juste après ans. Ah, je l'ai entendu ailleurs ce morceau, hein Avant tout le monde. Ah bah non, c'était ici la première fois. <laughs> Kings avec This Girl, sans nul doute, l'un des titres de cet été. On poursuit avec euh, les Pokémon. You're ready. 16h20. <laughs> David sur Radio Contact. Bon, vous le savez, c'est un véritable phénomène. Hein. Si vous n'avez pas encore entendu parler des Pokémon Go euh, ces derniers jours, c'est qu'à mon avis, vous étiez sur une autre planète. Ouais, voilà. Alors, même mon père connaît le fonctionnement. c'est assez particulier que de le voir expliquer le truc. Ah bon, c'est. Ah ouais, ouais, non, et sur Snap, j'avais mis euh, une vidéo où on voyait mon père expliquer le truc à sa manière. Ah, bon, voilà, il a 65 ans. <laughs> Euh, mais. Euh, oh, on comprenait, hein, Sauf qu'à la fin, il dit suis sais comment ça marche, ah. ce truc-là. Donc voilà, on a <laughs> résumé. Bon, les Pokémon, on le disait, nouvelle application de Nintendo disponible pardon, sur les plateformes mobiles. Alors là, il y a un mec qui a décidé eh bien, de partir loin, très très loin, pour choper tous les Pokémon. Autrement dit, 151 euh, Pokémon à avoir pour devenir bah, le maître des, Pokémon, c'est ça C'est ça. En fait, il a 24 ans, il est néo-zélandais et il vient de quitter son job, de tout quitter pour devenir dresseur de Pokémon à temps plein, comme tu le disais, David. Alors, il tente de chasser euh, les 151 euh, Pokémon et pour ça, il se donne deux mois. Donc, ça va pas non plus l'occuper toute sa vie. Ça devrait aller assez vite. C'est une excellente idée. Alors, certains qui disent derrière moi, quoi ça Oui, je suis bien d'accord, mais le mec fait un buzz autour de lui en ce moment. J'imagine que des sponsors vont l'attraper et euh, ensuite le mettre dans une Pokéball pour euh, <laughs> avoir un maximum de pognon derrière tout ça. Oui, et puis surtout son but c'était euh, de, se lancer dans une aventure. Il avait envie de visiter l'intégralité de son pays, la Nouvelle-Zélande. Et ça c'était vraiment son rêve depuis longtemps et il s'est un peu servi du prétexte des Pokémon pour se lancer dans son, dans son aventure. Bon, très bien, une réaction Nathan. Ah ouais, c'est très très drôle. qui hein. ah dit, moi j'ai commencé ce matin avec mon fils de 8 ans, on le fait dans notre ville, ça lui donne l'occasion de se promener et lui ça l'amuse. Et puis Andy qui dit ça a pris 15 ans aux parents de convaincre nos enfants d'aller jouer dehors plus souvent oui, et il que 24 heures pour Nintendo. Ah, exactement. Donc euh, Nintendo qui a marqué euh, les esprits, ça va continuer, je pense. Et alors, Vanessa qui dit pour ce, ce en question, il devrait plutôt capturer quelques neurones. <laughs> Oh, ah, ça va, c'est facile. Non, non, non. Je trouve que le mec a, une démarche hyper intelligente, même si derrière tout se planque derrière un jeu vidéo. Ouais, mais soyez prudent quand même, hein, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'accidents. Ok, super. Tu, euh, c'est monsieur bonne conscience, Vrai, il faut faire attention en marchant, quoi. Ah ok, très bien. Thibaut, je te rappelle que tu joues au jeu là en ce moment et on rappelle ton nombre de Pokémon. 40 et le mec dit qu'il bosse euh, sur euh, très bien. On revient dans quelques instants avec vos réactions. Et puis euh, le nouveau Britney Spears, ce sera sur Radio ah. Contact. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis Sinoche ce soir Non, je peux pas, je suis pris. Ah, qu'est-ce que tu fais Bah, je dois liker toutes les photos de belle maman pour me faire bien voir, prendre des photos des plaques que j'ai ratées, leur appliquer un fil pour qu'ils aient l'air trop appétissants, changer ma photo de profil, la rechanger, la re-rechanger pour revenir à ma première photo, chanter sur des films de karaoké que je trouve sur YouTube, me filmer, les poster, aussi envoyer un mail à ma tante qui est restée au bled pour lui demander quand c'est qu'elle revient parce que j'aime trop son couscous. Ah, ok. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be slash qualité. Proximus, infiniment proche. Chez Brico, du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord euh, Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Actuellement, chez Colruyt, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger mm, Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma moi je t'en prie, tu as le plus beau des chats. mais quand t'avais raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil j'en deviens somnambule Mais je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos Tu avais cru soumise, que ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, suis ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma

parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por mi amor, mi amor, sur Radio Contact avec bah, l'un de ses euh, tout, tout, tout, tout, tout, tout vieux morceau. C'était Raw sur Radio Contact. Merci d'être là. On passe la journée ensemble, et plutôt euh, la fin de journée. On a le sourire aujourd'hui puisqu'il y a du soleil. on a le sourire également parce qu'on accueille ben, un nouveau venu hein, dans cette petite bande pendant un mois, Julien, qui est arrivé ce matin chez Radio Contact en tant que jobiste. C'est exact. Alors, j'avais complètement oublié que tu venais. Oui, mais je l'ai déjà remarqué, je suis ah, ah, vraiment, euh, euh, désolé, Julien. Euh, hein, est-ce que je peux refaire la scène du bien sûr, Julien dit bonjour et David fait ouais, salut et puis il se retourne sous son bureau. Et, ensuite, ça a pris quand même quelques secondes, pas plus que 6-7 <laughs> secondes. et puis j'ai fait Oh Julien, ça va J'avais complètement oublié. Bon, qu'est-ce que t'as fait ce matin en fin de compte Ah, bah, présentation de l'équipe, tour des locaux, tout ça, c'était vraiment super. T'as découvert aussi la cafétéria C'est ça, oui. Et, et hein c'est une expérience. C'est une expérience. <laughs> voilà, voilà, Bon, euh, Julien est avec nous donc euh, pour euh, un mois complet. Il viendra avec nous également à Ibiza. Vous allez peut-être vous aussi venir avec nous faire la fête là-bas. Avant ça, on s'intéresse au nouveau Britney. Eh bah oui, Britney, la, la, chanteuse de 34 ans qui est de retour, David. Alors elle va très bientôt sortir son, nouvel, son neuvième et nouvel album. On n'a pas encore de titre, on n'a pas encore de date. Par contre, on a le premier single. Bon, on se souvient évidemment des titres de Britney Spears. Ah on a tous apprécié. Euh, moi, j'ai un peu peur de ce retour. Bah, on a toujours peur du retour de Britney, hein, parce que ça va pas forcément en s'améliorant, mais euh, mais bon, ça passe toujours bien. Enfin, moi, je suis une vraie fan de Britney depuis le, début, donc je suis toujours contente qu'elle revienne. Euh, mais voilà, j'espère que vous serez, vous serez pas déçus. D'ailleurs, l'extrait qu'on a balancé sur la, page Facebook de Radio Contact, qu'on va vous faire écouter dans un instant, les réactions sont très très mitigées. Hein. Bon, ah, ils sont pas très contents du retour. Faites-vous elle s'est assagie, hein, moi je trouve. C'est euh, vrai, on n'entend plus, elle fait plus de polémiques euh, non, c'est vrai. D'où le retour. Hein. Elle a des cheveux. Ok, bah, c'est la base du retour. Hein. c'est justement pour ça. Euh, on découvre le nouveau titre de Britney Spears. Make Me. my something sensational. un peu lent, peut-être un peu trop lent. Eh ben, c'est la nouvelle tendance, David, c'est la slow pop. On ralentit le rythme, euh, on insiste plus sur les voix et, il y a ce petit côté aussi euh, saccadé qui est euh, très tendance. Ok, bon, très bien, faites-vous votre avis. Et si vous souhaitez le réécouter, rendez-vous sur ma page Facebook. Ce week-end, vous allez en Ardennes Oh, regarde là-bas Oh, il est beau le chevreuil Oh oui Ou bien dans un bon restaurant. Hum, hum. Il est bon le chevreuil, hein Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et ce jeudi, c'est le 21 juillet. Votre week-end dure encore plus longtemps, avec un billet valable du jeudi matin au lundi soir. Infos et conditions sur le train.be. Le train grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire Mi daresti la crema solare. Je t'enduis le dos Te la spalmo sulla schiena Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Elle est pas belle la vie Chez Bricoplanite, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planite.be. Bricoplanite, tout pour la maison. Cette semaine, chez Lidl, 23% de réduction sur les carbonates de bœuf, soit 5,99€ les 800 grammes. Cuisinez-les à vos amis le jour de la fête nationale, parce que cet été, la seule spécialité belge qu'ils consommeront, c'est la bière. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 15 centimes par message. Justin Bieber en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. vendredi, 16h20 sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 sur radio contact. Écoutez Radio Contact sur radiocontact.be et retrouvez la liste des derniers titres diffusés sur notre antenne. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Télénet, canal 12.

I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town.

Oh. Rádio Contato of your child, and now it's just farewell. Put your hands in my hands and come with me, you'll find another end. In my head, in my head, on anyone's shoulder, cause I can't be with you. Cranberries, c'était sur Radio Contact. La journée se termine avec nous, vous avez bien choisi. L'actu télé avec Thibaut dans quelques secondes. Et puis euh, on reviendra évidemment sur un record du monde. Il est 17h. Radio Contact. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez votre horoscope avec Patricia Milis. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radio Contact. My summer station. Your, your station for the summer. Hey, what's up? It's Megan Trainer. If I was you, I'd wanna be me. Turn the bass up. Hey, hey, hey, this is Justin Timberlake. It's summertime. This is what you came for. Waste time with the masterpiece. Summer hits. Radio Contact. Delta en concert avec Radio Contact. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu sauras étonner de voir jusqu'où peut nous mener. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Du lundi au vendredi, 16h20 h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 h sur Radio Contact. good radio contact. Contact en télévision est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. Happy summer. Radio Contact. Allez, si vous aimez euh, la télé euh, autant que la radio, eh bien cette séquence est pour vous. Thibaut euh, nous informe sur on, ah, tiens, il n'y a pas d'audience aujourd'hui Non, il n'y a pas de, bah, y a rien d'extraordinaire. c'est les vacances, ah David, donc on regarde moins la télé. Ouais, c'est vrai, alors, X-Files revient bientôt sur RTL TVI et vous allez comprendre au travers de ce jingle. Enfin, ah oui. Pas jingle, mais plutôt tout le monde reconnaît X-Files. Cela faisait 14 ans, hein, David, que l'on attendait cela. X-Files donc sera de retour dès le mois d'août sur RTL TV avec la saison 10. Euh, David Duchovny et Gillian Anderson seront bien sûr de la partie. Ça fait 14 ans que tu dis, alors on va dire quand même, ça fait 14 ans que tu dis Duchovny, mais c'est du Duchovny. C'est Covny Ouais. Je <laughs> non, bah, comme ça, 14 ans, 14 ans après, c'est bien que tu et Dana Scully, là c'est bon, là Lucie. bien. Et, eh bien, ils vont poursuivre leur recherche sur euh, des affaires euh, impliquant des phénomènes paranormaux. Alors le tournage de cette mini-série euh, comprenant six épisodes, donc c'est une vraiment une courte série, c'est six séries, six épisodes. Donc c'est déroulé durant l'été 2015 dans la région de Vancouver au Canada. Ok. Bon, euh, une télé-réalité signée Apple. Ouais. Alors c'est un peu un mix entre euh, Silicon Valley et la nouvelle star David. C'est l'idée en fait de la première émission de télé-réalité signée Apple. Alors c'est quoi Ce sont en fait des développeurs qui vont s'affronter pour créer la meilleure application. Excuse-moi Thibault, ah, je t'interromps. Est-ce que je peux changer le tapis ou pas Oui, bien sûr. <laughs> voilà, ok, très bien donc une télé-réalité euh, euh, signée Apple dans, laquelle des développeurs vont s'affronter pour créer la meilleure application. Alors le tournage débutera à la fin de l'année, ça se déroulera à Los Angeles et l'inscription est ouverte à tous. Donc si vous, euh, avez envie d'y participer, il faut forcément maîtriser parfaitement l'anglais, c'est normal, ce qui n'est pas mon cas, être capable de présenter son projet en vidéo et livrer une version prototype de son appli. L'application du vainqueur sera mise en avant sur l'Apple Store et le show lui sera diffusé en exclusivité sur iTunes en 2017. ça va faire parler, euh, c'est une série euh, qu'on a envie de regarder. Hein. Allez, en bref, les larmes d'Enjoy Phoenix dans Fort Bayard. Ah ouais, la célèbre youtubeuse a visiblement une peur phobique du vide. Elle a totalement perdu ses moyens lors de l'épreuve du saut à l'élastique. C'était samedi soir sur France 2. Écoutez. <laughs> Quelqu'un veut ma place ou pas Non, chérie, personne. <laughs> Allez chérie, saute Mais j'ai envie de sauter Normal peur. C'est horrible. Je sens qu'elle peut le faire, chérie, tu peux le faire. J'essaye une dernière fois, mais si je peux pas, je le fais pas. Oh, Enjoy Elle était stressée, hein Elle était stressée, la petite. Hein. Bon, euh, Enjoy Phoenix, donc, euh, elle a sauté ou pas bah, Non, elle a pas sauté. Ah bah voilà, elle a bah, pour ça. Ok, merci <laughs> beaucoup euh, Thibaut. On revient et on ah, bah, parle évidemment d'Ibiza et de ce record du monde, le plus gros hamburger ah de la planète. Ça y est, on l'a découvert. Ah, Dans la série Les bonnes choses de la vie, un plongeon rafraîchissant sous la canicule quand tout le monde travaille. Bien rouler sur l'autoroute quand il y a un bouchon au sens inverse. Et payer le prix le plus bas chez Vandenborg quand ce sont déjà les soldes. Allez sur vandenborg.be ou passez dans un de nos magasins où vous trouverez des prix encore plus bas sur des fins de série. Pour les bonnes choses de la vie, n'y a-t-il rien de mieux que... TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Dis, t'as bien attaché les vélos. Ah Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV the other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones point the nasty. place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. When new friends only know a half story, that's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said. Contact. The Summer Station. Radio Contact. It's Red One. It's Mr. Lover, yeah. Na na na na. Ooh na na na. Enrique and Baby Serena. Wide awake, wake, wake to 6 a.m. Time to work. Let me make, make, make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. Not enough, enough, enough to turn you on. So, baby, just keep it a little secret. What they don't know won't do them no harm. We can do mouth to mouth with no speaking. We can see eye to eye in the dark. Oh, don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door. Don't you? Waiting long, long, long to get your call. Now uh, don't you need somebody around here? You're alone, alone, alone. You want me now? I'm inside all night, straight through the night. I'm a run, run, run, the red, red lights. I'm Mr. Coffee, love you up all night. Let's take it slow, slow, slow with you all night. Oh, baby, just keep it all little secret. 斗志，斗志。 love, I love you straight through the night. Tell me you have the grip, you so make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'm going to do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope we keep your body running till our daylight. Red Wine avec euh, Don't You Need Somebody sur Radio Contact. Et pour terminer la journée, je regarde par euh, la fenêtre. Ouais. Ah Et alors Quelques petits nuages, mais euh, relativement bleu. Hein. Il fait chaud surtout. Hein. Oh là là, on nous apporte quelque chose. Ah non. Alors c'est la rédaction qui nous apporte peut-être quelque chose à manger Non, non, c'est le petit déjeuner de ce matin. Donc, <laughs> ah, ah ok. le jambon est devenu du jambon sec. D'accord. Ok. Ah ouais, parfait. Bah écoutez, euh, merci en tout cas, vous, merci Didier fin pour cette info. Euh, on va pas la développer dans Contact News tout à l'heure. Quoique, euh, quoique, quoique, on verra si euh, l'actu est riche. Bon, si d'ailleurs vous êtes à proximité et que vous avez l'occasion de nous apporter un petit truc, hein, babiole, hein, un drôme, ah. euh, voilà, ce qui <laughs> traîne, pas de souci. Bon, euh, on a euh, l'occasion de revenir sur vos messages, ils sont nombreux. Ouais, des réactions par rapport au morceau de Britney Spears, hein, on vous l'a passé juste Exactement, avant. Virginie qui effectivement le trouve pas terrible, elle dit, elle a déjà fait mieux, mais bon, ça reste en tête quand même. C'est vrai que les réactions sont très mitigées. un hein. Gwendoline de flobec qui dit, je l'ai écouté, elle est nulle. Et puis Celia, oh, Célia, une, une, fan incorruptible qui dit, Britney is back. ça, c'est officiel. C'est le nouveau Britney. continuez à réagir sur ma page Facebook, allez faire un petit tour. Et puis, euh, toute autre chose, Nathan. Axel de Bruxelles qui dit Je voulais juste vous souhaiter une bonne après-midi et dire à ma femme Jessica que je l'aime très fort. Jessica, on t'aime aussi. Et puis, Angie, un énorme merci à votre équipe de nous avoir reçus dans vos studios vendredi. À très ah bientôt. Ah, exactement, elle était venue avec euh, une de ses amies euh, qui venait de Madagascar. Hein. ben voilà, on les embrasse toutes les deux. vous continuez, vous n'hésitez surtout pas. On parle d'hamburgers, vous allez voir. On a déjà parlé de gros hamburgers. Là, c'est vraiment. Ah, on tout. Hein. Est, on est, on est dans la stratosphère. Hein. C'est stratosphérique. Bon, la stratosphère qu'on connaît bien. Euh, Kid <laughs> Noise arrive avec Ocean sur Radio Contact. Ce sera juste avant Contact News qu'on attend. vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact, it's, station. De, tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Imagine Dragons est passé par les studios de Radio Contact. I don't ever leave this town. never sleeps tonight. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. Ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Concernant Avicii, Radio Contact a de chouettes nouvelles à partager avec vous. Non mais c'est vrai, on l'avait dit à la retraite dans quelques mois. En attendant, le mec vient tout juste de collaborer avec les Suédois d'Autonose pour faire un morceau. Le morceau s'appelle Belong et loin de là franchement la retraite. My vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never close the door. Behind me, something more. One day I will stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim apart uh, for you. i never close the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all. Let's and I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. Ma radio préférée, c'est Radio Contact. One more time, one more time, Radio Contact, c'est ma radio. Radio Contact. My Summer Station. Votre radio. Sur ma route, plein de paysages. Avec des mots, je peins des images. Sorti de ma cage, monté d'un étage. Aujourd'hui, je plane dans et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma m'abîmer. Je chante merci, je vous aime quand je suis là. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma Là-haut, tournez la page, c'était sur Radio Contact. Contact News. Et on retrouve euh, Valérie de Winter. Elle nous informe. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Nouveau point sur l'enquête. Quatre jours après l'attentat de Nice, le procureur de Paris, François Molins, s'est exprimé il y a moins d'une heure. Il a d'abord actualisé le bilan des victimes. 84 personnes décédées, 74 blessés sont toujours hospitalisés, 28 sont en réanimation, avec pronostic vital engagé pour 19 d'entre eux. À ce jour et à cette heure, 71 victimes décédées ont été formellement identifiées et une nouvelle commission d'identification se déroule toujours actuellement. Quant au processus de présentation des corps aux familles qui l'ont sollicité, il est en cours et les premiers corps ont pu être restitués ce matin. L'enquête menée depuis l'attentat de jeudi soir montre que son auteur Mohamed Lawesh Boulel avait largement prémédité son acte. Il avait fait de nombreux repérages. On en sait plus également sur le profil de ce Tunisien de 31 ans qui présentait, d'après François Molins, un intérêt certain mais récent pour la mouvance islamiste radicale. Le procureur évoque à ce propos un terrorisme de proximité. Ce sont ces mots d'ordre, c'est cette idéologie fanatique et mortifère qui peut conduire certains individus à passer à l'acte en France sans avoir besoin de se rendre en Syrie et sans avoir besoin d'instructions précises émanant des organisations terroristes pour passer à l'acte. Comme nous l'avons vu déjà dans plusieurs dossiers d'enquête traités au parquet puis à l'instruction, l'adhésion à ces mots d'ordre, la radicalisation, peut intervenir d'autant plus rapidement quand elle s'adresse à des personnalités perturbées ou à des individus fascinés par l'ultraviolence. En tout état de cause, c'est un acte qui est terroriste c'est-à-dire un acte qui, selon la définition juridique du droit pénal français, a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Six gardes à vue sont toujours en cours dans cette affaire. J'ajoute qu'un hommage a été rendu aux victimes ce midi à Nice avant la réouverture de la promenade des Anglais. Pas moins de 42 000 personnes s'étaient déplacées pour prendre part à la minute de silence nationale. Le parquet de Bruxelles a désigné un expert après l'incident survenu hier soir à la foire du Midi. Une nacelle du chèque, une attraction à sensation, s'est détachée, heureusement, sans faire de, aucun blessé. Un accident s'était déjà produit sur cette même attraction en mars dernier à la foire de Courtrai. La déception de la Fédération Wallonne de l'agriculture après la décision de la Commission européenne. La Commission va aider le secteur en crise à hauteur de 500 millions d'euros, une somme insuffisante selon la Fédération, qui appelle aussi à des mesures structurelles elle à plus long terme afin de réguler les marchés. L'Allemagne sera la destination du tout premier déplacement à l'étranger de Theresa May, la nouvelle première ministre britannique. Elle se rendra mercredi à Berlin pour un dîner de travail avec la chancelière Angela Merkel. Theresa May se rendra en France le lendemain. Elle sera reçue jeudi en fin de journée par le président François Hollande. La 16e étape du Tour de France remportée au sprint il y a quelques minutes par le Slovaque Peter Sagan devant le Norvégien Alexander Christophe, arrivé à Berne en Suisse. C'était d'ailleurs la première incursion suisse de l'histoire de la Grande Boucle. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune. Valérie, qu'est-ce qu'il en est de la météo Alors la chaleur va s'intensifier entre 26 et 32 degrés sous le soleil pour demain, un temps sec, des orages de chaleur éclateront mercredi David. Très bien, on salue euh, Thibaut qui était à la technique, euh, ah franchement c'était euh, waouh, <laughs> exceptionnel, hein. c'est comme la météo, hein. ça monte et ça descend, allez vas-y. <laughs> radio Radio Contact. Votre radio. take care of me. I'll follow all you need, and I take good care of you. But you're heartless, you're heartless. get into your own. So tie me back to my bones. Collect your love and then my heart. But you're fearless, you're fearless. But I'll take care of your mind. I lost you, I miss you, I wanna hold you. So do to deny it. I lost

care of you, but you're heartless, you're heartless. So rest your head and fear my eyes, for they won't come inside. Cry me river, spin me round, but you're heartless. you're heartless. But I'll take care of your mind. I lost you. I out empty trains Fictions all Empty trains Fictions all Oscar and the Wolf sur Radio Contact avec Strange in Voilà. Euh, ah. bon, euh, je tiens à préciser que nous avons un record du monde euh, dans cette émission. Ah ouais Pour Parmi nous, tu veux balancer deux sons, manipuler trois curseurs eh bien, une formation d'un an et demi a été nécessaire pour Thibaut. Oui, mais euh, je confirme. Oui, oui. Et on peut le dire, à l'heure actuelle, tu bah, t'es toujours en formation hein, parce que c'était quand même catastrophique. Ça, mais ça hein. avance, ça avance. Hein. Bah, non. Bah, si je peux me permettre, j'ai quand même dû lever tous les boutons à la place. Oui, il faut, il faut voir. Alors, euh, sérieusement, je vous invite à regarder sur Contact Vision euh, euh lors des infos. C'est assez drôle. C'est assez drôle de voir Thibaut danser derrière la console. on comprend pas <laughs> Mais, mais c'est pas grave. Bon, on parle de record du monde à présent. record du monde du plus gros hamburger. On parle souvent de burger, mais là, euh, le chiffre est vraiment ah impressionnant. Euh, on a déjà mangé, moi, un hamburger de 1,8 kg. Waouh, belle ici, on se souvient, le oui, d'Or ici à Bruxelles. Euh, non, moi je l'ai pas fini, mais en tout cas, l'hamburger existait. 1,8 kg déjà gigantesque, mais alors là, bah, on est... vraiment euh, dans du très très gros calibre. On est vraiment dans du lourd, David. C'est le plus gros burger de l'histoire de l'humanité. Ça a été homologué par le Guinness Book. Alors, à votre avis, toi, t'as testé à 1,8 kg, mais à votre avis, combien de kilos pèse cet hamburger 15 ah, kilos, 20 kg. 30 Plus c'est plus. C'est plus, c'est beaucoup plus c'est 75 kilos. 75 un euh, hein, Un hamburger de 75 kilos. Il faut s'imaginer, hein, parce qu'un hamburger de, de 1 kg 5, 1 kg 8, ça un diamètre et une hauteur de, euh, donc le diamètre fait 20, 22 cm sur une hauteur de 15. Bah, voilà. Oui, c'est ça. Bah là, si tu veux le burger avec tes bras, tu peux pas l'entourer tellement qu'il est, gros. Euh, c'est un burger qui nous vient du Michigan. Alors il y a un énorme steak haché, mais qui donne vraiment pas envie parce que forcément il, est, il est, ouais, c'est une semelle, il est cramé à l'extérieur, à l'intérieur ça doit pas être très bon. Euh, il y a euh, des, salades entières, des tomates qui est coupées, mais il y en a pour je sais pas, il y a hein. tomates, du fromage fondu, des oignons, des cornichons, tout ce qu'il faut. Et alors on peut l'acheter, on peut le commander dans le dans le restaurant du Michigan, mais ça coûte quand même 360 euros. 160 euros. C'est On peut, manger à plusieurs dessus, hein, ah bah c'est certain. Bah euh, on peut même inviter toute sa famille, tous ses amis sur Facebook, tant qu'à faire. Il hein, euh, y, aura, y Il pas, y aura pas de problème. Pourquoi Liège Je sais pas. Je me suis dit allez. Ok, c'est Julien, notre euh, Julien, notre étudiant qui t'inspire. Qui m'inspire exactement. Tu bouffes des burgers, toi Ouais, mais on met un pas au-dessus, en dessous, 75 kilos, on y est. Hein. Ah ouais, c'est vrai Tu fais 75 Ouais, on est pas un peu plus. Ouais, d'accord, ça veut veut bien. Franck, sinon sur Facebook, euh, David Anton a dit rien qu'à manger les rondelles d'oignon, t'es déjà au chaos. pour Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis James qui dit si un fou l'a fait, un autre l'achètera pourquoi pas Pourquoi pas Allez, on continue avec Mike Posner et Ibiza. On y reviendra dans quelques secondes euh, sur ce fameux concours qui vous permettra d'accéder peut-être à la Villa Radio Contact direction Ibiza. Si les murs pouvaient parler. Est-ce qu'ils pourraient aussi raconter, maman Pourquoi tu demandes ça Parce que la semaine passée, j'ai dessiné une baleine sur le mur. Mais j'ai rien vu. Non, parce que papa a fait partir la baleine avec de l'eau. Ah, c'est comme ça. Et il a dit que le mur pouvait bien supporter ça. Oui, ça c'est vrai. Vos murs sont soumis à rude épreuve, peignez-les avec Lévis Expert. Bien plus résistants que les peintures standards. Maintenant, avec la garantie satisfaite ou remboursée. Lévis, let's color. Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colreuth, votre garantie des meilleurs prix.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

My poster et Ibiza, I took a pill in Ibiza. C'était sur Radio Contact. morceau qui a été euh, vachement euh, décrié par euh, les autorités de la ville du Bizarre. Hein. Bah oui, ça donne pas une, super image, quoi. Ah, c'est sûr. Bah, le mec dit j'ai pris des pilules, à Ibiza ouais, c'est pas terrible. Bon, on revient sur Antoine Chance avec Fou dans les prochaines minutes. On parle à présent bah, de l'événement, hein. bah ouais, justement eh du Bizarre. Radio Contact vous envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Ah, et en plus de ça, il y aura, il y aura Julien qui est notre jobiste hein, euh, qui a été sélectionné. La sélection a été dure, hein, euh, Julien. Ah, c'était quelque chose. Ah, tu te souviens de cet entretien qu'on a eu hein, euh, ah, Avec toi, oui. Ah, strict, hein <laughs> Ah, c'est. tu mens, complètement. <laughs> bon, tu vas venir à Ibiza, tu le sais, hein, vu que tu as remporté eh bien, ce job d'étudiant, 1800 euros brut, c'est ce que tu vas gagner à la fin de ce mois. Ben voilà, ce sera l'occasion de payer ah un bah. resto une paire de baskets. tu fais comme tu veux. Bon, euh, on s'intéresse maintenant à Ibiza, justement, euh, Lucie. Bah oui, parce que vous aussi, vous allez peut-être pouvoir nous accompagner avec trois de vos amis. Vous vous inscrivez jusqu'au 27 juillet sur le site radiocontact.be et vous ferez partie, on vous le souhaite en tout cas, euh, partie des 10 gagnants d'une journée trip découverte. Alors en fait, vous allez découvrir la nouvelle Seat ATK, une nouvelle voiture hyper connectée. Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est ce système d'ouverture du coffre sans clé. Ça, ah j'adore parce que tu vois, tu as tous tes sacs et tout, et hop, tu ça que tu peux ouvrir la porte. Ben, non mais justement. Ah bah non, eh ben, ça. Avec ah. ton pied, tu passes ton pied en dessous et hop, ça ah, s'ouvre. c'est génial. Les caméras de recul, tout ça, tout ça. Donc vous allez découvrir cette voiture et puis faire une journée euh, d'aventure et de découverte et peut-être partir à Ibiza avec nous, avec trois de vos amis. Ouais, Ah, euh, bah, écoute, euh, si tu avais compris qu'elle était hyper connectée la voiture, ah bah ah attends, capté que... Ah bon, en même temps, si, euh, si t'as plus de pied, tu sais plus l'ouvrir. Ah bah, ça, c'est un peu compliqué. Bon, euh, en tout cas, si vous souhaitez venir avec nous, www.radiocontact.be, tout à l'heure, on sélectionnera une personne qui s'est inscrite sur le site. On vous souhaite bonne chance. Antoine Fou. Ah non, Antoine Chance <laughs> avec chance. Non, avec vous Avec vous. <laughs> Cette semaine, chez Lidl, 23% de réduction sur les carbonates de bœuf, soit 5,99€ les 800 grammes. Cuisinez-les à vos amis le jour de la fête nationale, parce que cet été, la seule spécialité belge qu'ils consommeront, c'est la bière. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Moi qui me ne pas être sentimentale. Tu mens tellement dingue que je crains pour ma santé mentale. Quelle folie m'a pris de me mettre à t'aimer. Comment diable ai-je pu me laisser? Je fais la raison. Sache que tu me Les ce moment d'égarement. Je croise mon regard dans le miroir, c'est celui J'ai démon. J'ai et à me saisir, sinon je suis con. Antoine Fou, il a beaucoup de chance. C'était sur Radio Contact. Hein, on rigole. Euh, bon, euh, on continue. Vous avez terminé votre journée. Ah bah, tant mieux Est-ce qu'on a terminé notre journée, nous ah, bah non, ah bah pas encore. Hein. Il y, a Julien. Euh, on lui a dit tout à l'heure. Écoute, c'est ta première. Aujourd'hui, tu peux la faire vraiment cool. J'ai fait. Et ça a commencé Vraiment <laughs> Oui, ça a commencé. Donc, euh, t'es arrivé à quelle heure ce matin Envers Vers 10h. 10h, voilà, ah, pépère. Alors, la suite, on a présenté l'équipe. quelle était la personne la plus sympathique de l'équipe euh... T'as à dire David stratégiquement. Ouais, non, non, non, non, non, non, j'ai pas été sympa aujourd'hui, je m'en excuse encore. <laughs> ah, je veux dire Julien. Julien, ah ouais, ouais Julien. Ah, il a le potentiel du LHQ, on peut le dire, on peut le dire. Euh, et la plus détestable ne donne pas de nom, on sait qui c'est. qui c'est. <laughs> Euh, bon, euh, on revient sur Ibiza, euh, on sera tous présents évidemment. Nathan, on a reçu un message. Ouais, un message de Catherine qui dit voilà, nous serons présents à Ibiza du 6 au 13 août et ça aurait été sympa pour nous évidemment et pour vous aussi peut-être de savoir si la villa sera accessible ou encore les jours et les endroits où vous irez faire la festa peut-être avec nous. Alors villa accessible, l'adresse, ah bah, On on l'a pas encore. on devrait l'avoir tout bientôt parce qu'apparemment à Ibiza ce sont pas des adresses hyper fixes, enfin c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est particulier, ce sont des parcelles, on donne des parcelles. Euh, donc voilà, pour les endroits, euh, ce que je vous conseille de faire si vous êtes euh, sur cette île ou souhaitez euh, y venir, eh bien c'est nous suivre sur nos Twitter, Facebook, mais aussi Snapchat. On donnera les endroits précis où on sera. Mais pour passer à la villa, faire un petit Bien sûr, avec plaisir. c'est le but. Hein, on a booké quelques DJ qui passeront par la maison. Ouais. donc voilà, ce sera l'occasion hein. de faire la fête avec vous. il y a Il y a pas un certain Bob aussi qui passera. ouais, peut-être. exactement. Bob l'éponge, peut-être. Eh, ah, euh, de notre euh, hein, euh, Bob l'éponge ou Bob Sinclair, c'est ah, on ne sait pas encore, ou peut-être l'un mix deux, on verra. <laughs> on aura dans quelques instants le concours Ibiza, et puis tiens, tiens, est-ce que ça vous arrive de temps en temps de sursauter lorsque ah vous êtes en train de dormir ou sur le point de vous endormir et eh bien, ou tomber dans un trou aussi. Voilà, c'est ça. on a une réponse à tout ça, Lucille. lucide de la science à la réponse. on développe tout dans une poignée de minutes. Chez Brico, du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. Sortez les brochettes, piquez les merguez, présentez les chipolatas, allumez le barbecue euh, Bon, c'est pas parce que t'as ramené le charbon de bois qu'il faut donner des ordres, hein. Ce mercredi 20 juillet chez Deleuze, un sac de charbon gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et on ne se défile pas Oui, euh, hein Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. UltraSpot.be Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. Hum, c'est bon. C'est quoi Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio. Hein. on ne comprendrait pas ce qu'ils disent. On Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable Radio Contact. My summer station. Radio Contact. All the hit music. Yeah. Got anything in my head. One more time I go. Summer music. Radio Contact. Your, your station for the summer. baby. Yeah. All summer long. lundi au vendredi, 16h20h sur Radio Contact. C'est David Antoine. oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir la réponse plus rapidement <laughs> encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20h sur Radio Contact. radio contact. Easy Bizzo est passé par les studios de Radio Contact. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision.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

C'est moi mon assiette de peine. J'arrive en bolide, impoli, j'attise la haine, cousin. J'ai des textes insolites, solides, je suis plus le même. Donc je vais me balader, allez me balader, yeah. balader, allez me balader, je vais me balader. Aux Champs-Élysées, j'ai dit je vais me balader, aux Champs-Élysées, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, aux Champs-Élysées. Tout d'abord un pour les nôtres, fuck tous les autres tous les jours, c'est les Sénégal. Le Porsche et les poches pleines. Mon équipe de négro se porte, atteinte corps, porte tes couilles. Je veux pas que t'écoutes et que tu portes plainte. À part ça, non, mais y'a euh, on veut plus taffer pour un homme, mais toujours jouer les je finis. l'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs. Ça rit et cherche que les amis de mes amis t'inquiète les reins. C'est le titi parisien qui l'accent. Nous la flambe, la main, la valeur, dire qu'on vit absent. Dans la ville des jolis bolides, domine sans faire d'action. Non, y a plus d'illicite, je pense qu'on a retenu la On est plus mal saint tu vis mal ça, parce que c'est fini on se ça massacre plus mince. En plus, on veut faire des sous et devenir des princes. On fait sortir le genre des poches, même aux plus grosses pinces. Donc, je vais me balader, allez me balader, me balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées, je vais me balader. Non, je dirais même que t'es con À vouloir nous faire des croches, pas ta gâte et tes bois Boîte b. nouveau t-shirt, nouveau vêture Nouveau texte, toute nouvelle casquette imbibée Tueur, wesh le boss, le roro sur les chroniques Change rien, fuck les gadgets électroniques Nous, c'est du solide, vous, c'est du lait Nous sommes des bolides, vous, c'est des luges Nous sommes comparables au déluge Vous êtes les sinistrés qui se réfugient ah, Paranoïaque, psychopathe, je veux me balader sur les chansons, flic au Je dans les rues de Panama en Cayenne, j'suis fire. J'déboule avec l'équipe El Potosienne. Attends, y'a, j'y connais ma rue des je J'suis bouillant, y'a de la fumée du démon vers la faille. Dans les coins chic, t'inquiète. Roule un y'a des keufs, on met la poudre d'escampette. Deux secondes, vas-y, miss, t'appelles. Fais pas le je j't'appelle. Musique à fond, boulevard, on se ça bombarde ta rue là. Moi j'étais le petit con que les keufs aimaient Toujours le petit sourire moqueur quand il me disait contre le mur. Si Qui bout de me toujours dans la chevaux. On me disait, joue pas trop avec la hurée, va te mettre une chego. Je voulais me balader me Et celui qui me les cassé, j'étais chaud pour le balafré Oh, me manque pas de respect quand je kick, mec, tu n'es que mon type. Je suis comme ton père. Break your neck, au lieu de mal parler sur nous. Après nous, y a plus de groupe, y'a que des pom-pom girls. Tu te demandes si c'est Black M ou Black Shady qui parle. 100% gros, sur 75, ça vient pas d'Harlem. Si on fait le cristal, c'est cool pour la baraque, il faut des sous. Sortez-nous le tapis rouge, on ira se prosterner ah. dessus, ouais. suis sous wash, ça le dit le tapal ah. choua. Sur l'instrumental, je me balade avec trop de chouac. balader, allez balader, balader, allez balader, balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader, allez me balader. Bonne nouvelle, hein. on vient d'avoir les, confirmations concernant le Party Fly de Tomorrowland. Donc, euh, ce qui veut dire, alors, euh, ce qui est un petit peu négatif quand même, on vous explique, c'est qu'on va devoir se réveiller à quelle heure euh, bah, En tout cas, on devrait être à l'aéroport vers 6h30 et c'est oh <laughs> un quel jour bah, C'est un jeudi. Jour de fête nationale en plus. Oui, et puis ils sont pas gênés Ils sont pas gênés. Et puis surtout, il va falloir tenir le rythme puisque Tomorrowland ça commence pour nous jeudi et ça se terminera dimanche. Bah, exactement. Hein, voilà. Écoutez, c'est la dure loi du métier. Hein, on peut le dire. <laughs> Nathan sera également de la part absolument. Cette fois-ci, j'oublierai pas mon portefeuille, hein, comme la dernière fois. Euh, Exactement. Ah euh, ah, on prend, on prend le taxi. monsieur oublie euh, son portefeuille dans le taxi. Résultat, ça t'a coûté combien bah, Le taxi est revenu pour 50 euros. Oh, <laughs> bah, voilà. Puis on a pris, un, on a pris un petit vol jusque Francfort. On a été chercher les festivaliers qui venaient, qui venaient pardon du monde entier. on a fait la hein. fête avec eux dans l'avion. <laughs> on s'endormit. Et puis, euh, on est arrivé pour faire la fête à Tomorrowland. Ouais. Bon, euh, on s'intéresse maintenant à, eh bien, justement, dormir. Bah oui. Ah, et eh, ça nous arrive de temps en temps, hein, d'être dans hein. l'émission. Là, attention, on parle des petits sursauts qu'on peut avoir, des moments où on est en train de tomber, on a l'impression de tomber. Qu'est-ce que c'est en fin de compte Eh ben oui, c'est un truc qu'on a tous ressenti, soit dans notre sommeil, soit surtout dans notre demi-sommeil. Tu sais, quand t'es pas trop euh, tout à fait endormi, tu reçois une décharge ou alors tu as même l'impression d'une chute dans le vide. Ça arrive vraiment à tout le monde, mais à, quoi c'est dû On s'est renseigné. à ton, à ton avis, c'est dû à quoi ben, ça, vient du cerveau, je crois. Oui, ah ouais Il y a un décalage entre le cerveau et le corps, c'est ça Peut-être, euh, c'est pas sûr. En fait, il y a deux options. La première, c'est que c'est une sorte de bug musculaire et donc euh, ton corps euh, se prend un spasme comme ça, euh, venu de nulle part. Ou alors, pardon Pas ton cœur qui s'arrête Non, c'est pas ton cœur qui s'arrête. Par contre, il y a une autre explication <laughs> qui, est, un peu plus intéressante, c'est que vous êtes en fait tombé dans une phase de sommeil profond sans passer par toutes les autres phases de sommeil. Et alors ton corps a l'impression de mourir, d'où la décharge pour te ranimer en ah quelque sorte. Fou quand même. Hein. Donc c'est une sorte de, de, de mort. Euh. Bah, en fait, non, tu ne meurs pas, mais ton corps, à un moment, euh, a l'impression que tu es mort, donc il essaie de te redonner un petit élan de, de vie. Ton cœur qui s'arrête, quoi. Et ton, cœur qui s'arrête, peut-être. Ah, d'accord, très bien. Euh, je pense que tout le monde avait faux. Hein oui, tout le monde avait faux, mais par contre, on tout le monde a vécu ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours l'impression que je chote dans un ballon de foot. Ah, ah oui, C'est pas bizarre. Non, non, mais moi, ça m'arrive souvent, mais en voiture, tu sais, dans de longs trajets, tu t'endors, et puis il y a un petit euh, sous T'es pas volant En tant que passager, ah, oui. Ok, <laughs> quand même. Tout va bien. demandé. à l'arrière ça. Oh, quand t'es au euh, volant, en voiture, par exemple, tu t'endors, et, puis t'arrives chez toi, tu te réveilles, tu fais Oh c'est quoi ça Bon, euh, très bien. Bon, Thibaut, rien à dire Non, moi j'ai souvent des crampes. C'est oh, oh, ah vrai Attends, c'est le sport que tu fais. depuis que, t'es dresseur de Pokémon, euh, c'est un peu compliqué. Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur leroidumatelas.be. C'est le roi du matelas. 10 euros Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique Ouais Disponible partout en Belgique Mais oui 10 euros par mois Je sais, c'est dingue C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be ce week-end, vous allez à un spectacle comique Ou bien à la mer Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et ce jeudi, c'est le 21 juillet. Votre week-end dure encore plus longtemps, avec un billet valable du jeudi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. Elle est pas belle la vie Chez Bricoplanite, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planite.be. Bricoplanite, tout pour la maison. I Contact. Summertime. Won't you stay? At least down the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. c'est Mo sur Radio Contact. Soyez les bienvenus, voici un des sons de l'été. Le dernier, DJ Snake. Hein. Alors Julien qui est euh, notre euh, de l'été. Euh, petite particularité de Julien, c'est qu'il est DJ aussi. Et eh oui. c'est vrai. Ouais, DJ là qui pour l'instant endort les gens. Hein. Attention, motivé, est hein, ah Julien, des qu'est-ce se passe euh, comme ça, <laughs> il fin de journée. Qu'est-ce que tu crois <laughs> euh, T'es DJ Tu fais quel style euh, j'aime m'adapter au public. Ah. D'accord, ok, donc euh, font tout quoi. <laughs> ouais, ouais. Bon pourri. les balles musettes une petite, euh, une petite farandole de temps en temps, je suis pas contre. On a reçu des messages au fait par rapport au sujet dont on parlait juste avant. Euh, Lequel euh, Par rapport euh, à ces gens, enfin, tu quand, tu, dors et que tu, dors, fais une décharge d'un coup d'un seul. Ça t'arrive, Julien, de temps en temps De temps en temps, ouais. Ouais, bah, évidemment, on revient de soirée, on a un petit peu. et puis voilà. Bon, alors, c'est le fait de d'avoir une sorte de petit spasme pendant qu'on dort ou avant de s'endormir. Bah, alors, il y a quelques petites explications ésotériques qu'on peut trouver sur, sur Facebook, mais Véronique dit voilà, ça m'arrive souvent. Pareil pour Geoffrey, hein, j'ai ça souvent, c'est stressant sur le coup. Et alors, Stéphanie demande est-ce que t'es stressé, toi, David Ah oui, énormément. Alors, vous me connaissez un petit peu, voilà, oui. Je, Si ça t'arrive, c'est parce que t'es stressé. Hein. Ah d'accord, c'est à cause de ça ah, bah en partie, oui ça, ça, ça, Ok, en quelques médicaments, c'est parti. Hein. Et puis un dernier message de Martine qui dit jeune, cela m'arrivait souvent, maintenant plus. Peut-être que la prochaine fois que ça arrivera, mon cœur s'arrêtera, mais pour de bon. <laughs> Salut Martine. Bon allez, euh, avec j'écoute du Miles Davis et puis euh, bah, derrière, on arrivera doucement mais sûrement à Contact News prévu à 18h30. Vous êtes une belle fin de journée et puis si vous êtes en mode apéro avec vos potes, là, ben bah, bien profitez-en. Le soleil est de la partie.

La peine c'est pas du toc Des larmes de crocodile En fond Herbie en coque Donne-moi de tes nouvelles Si la nuit tu es seul Peu importe qu'on s'aime Qu'on se fasse la gueule Alors j'écoute du Miles Davis Et le temps passe On s'afflige des supplices Puis on se lasse Alors j'écoute du Miles Davis Et le temps passe On s'afflige des supplices que tu m'aimes Au fond de cette spirale Ce fan, les chrysanthèmes Ce fan, tous tes pétales Alors j'écoute du Miles Davis in you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by. But I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else love you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I you avec I Hate You, I Love You sur Radio Contact. News. On s'informe, on retrouve Valérie de Winter. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Les touristes Enfin de sortie avec cette météo 100% estivale. La chaleur devrait nous accompagner jusqu'à mercredi. Alors à La Roche en Ardennes aujourd'hui, ils étaient nombreux à profiter du temps et même parfois à chercher la fraîcheur. Le reportage de Jean-François Six. Un mercure qui flirte avec les 30 degrés, un décor enchanteur, il n'en fallait pas plus pour donner à cette touriste flamande l'envie de prendre enfin l'air. C'est très bon ça, le soleil. C'est très beau euh, et chaud aussi. C'est beau de l'eau. Et maintenant, nous prenons un petit repos. D'autres ont décidé de s'envoyer en l'air sur l'Ourthe avec la toute nouvelle attraction, le Blop Jump. Ah son responsable Nicolas Capras. Le but c'est de sauter donc à une ou à deux personnes euh, de la plateforme de 5 mètres, retomber sur le coussin et avec le déplacement d'air, la personne qui est au bout du coussin est éjectée en l'air à 5, 6, 7 mètres, ça dépend un peu du poids des sauteurs. Un blob jump que vient d'essayer Nathan, impression. Il y a beaucoup de stress euh, jusqu'au moment du saut parce qu'on n'entend pas quand il saute et au dernier moment on est dans les airs, on se demande ce qui arrive. Et puis euh, on arrive dans l'eau, on peut essayer de faire des figures, c'est toujours bien amusant. Une attraction qui, comme le kayak, les bulles d'eau ou les pédalos, devrait avoir un gros succès ces prochains jours. Et en parlant vacances, Touring a déjà sorti ses prévisions route pour le prochain week-end. Ce sera rouge dans toute l'Europe, aussi bien pour les départs que pour les retours. Trafic dense dès vendredi midi. Ne donnez aucune chance au trafic des personnes, voilà le slogan de la campagne lancée par les ministres de l'Intérieur et de l'Asile, Yann Yambon et Théo Franken. Elle vise les chauffeurs routiers qui transportent souvent sans le savoir des migrants vers le Royaume-Uni. La campagne leur donne toute une série de conseils. L'attentat de Nice était bien prémédité. Le procureur de Paris, François Molins, a fait le point sur l'enquête et sur le profil du tueur. Un tueur qui s'était radicalisé très récemment. L'analyse de son ordinateur le prouve. L'analyse du parcours et du téléphone portable de Mohamed Lawesh Boulel prouve aussi qu'il y a eu préméditation, le procureur François Molins. Mohamed Lawesh Boulel a pris contact avec la société de location de Saint-Laurent-du-Var le 4 juillet afin de réserver le camion pour la semaine du 11 juillet. Il est ainsi venu le 11 juillet à 8h30 pour récupérer le poids lourd en déposant un chèque de caution de 1600 euros. Plusieurs photographies extraites du téléphone portable du terroriste indiquent que ce dernier s'est rendu à plusieurs reprises sur la promenade des Anglais, ses déplacements pouvant correspondre à des repérages préalables de son forfait. Le bilan fait état ce soir de 74 blessés toujours hospitalisés, dont 19 entre la vie et la mort. Les premiers corps des victimes ont été remis ce matin à leur famille. Troisième victoire d'étape pour Peter Sagan sur le Tour de France. Le Slovaque s'est imposé sur le fil à Berne en Suisse devant le Norvégien Alexander Christophe. Premier Belge à l'arrivée, Seb Van Mark, septième. Le Britannique Chris Froome conserve son maillot maillot jaune. Demain, c'est repos avant une étape 100% suisse mercredi. Alors Valérie, concernant la météo, on en est où Alors les températures s'emballent. On a eu entre 24 et 28 degrés aujourd'hui. On aura 26 à 32 demain, 29 en bord de mer. Temps sec est très ensoleillé, David. Le 29 en bord de mer. C'est beau ça. Hein C'est très intéressant. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure. Nous, on s'intéresse dans un instant à la suite et on va découvrir. Qu'est-ce qu'on va De quoi va De quoi va-t-on parler euh, ah, La gagnante. Ah bah oui, la, gagnante pour Ibiza. Une personne va peut-être nous rejoindre à Ibiza. Euh, on l'appelle dans quelques instants. Allez, jusqu'à la dernière goutte, c'est fait. Radio Contact vous envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Ouais, exactement. On sera tous à Ibiza. Euh, concept oh, du 16-20. Hein, voilà. Je me souviens, il y a un an, j'ai dit, bah, tiens, ce serait quand même pas mal qu'on loue une baraque à Ibiza. Et puis, euh, le patron a fait, mais de toute manière, nous avons une maison à Ibiza. Oh, est-ce qu'on peut l'emprunter Oui, c'est évident, allons-y. Euh, on va installer le Wi-Fi. Ok, ok, ok. <laughs> donc, résultat. Euh, oui, c'est un peu compliqué. Euh, donc, là, pendant 15 jours, on a les clés de la baraque. Baraque, assez sympa. Ah donc, l'équipe du 16-20 sera présente. Il y aura Christopher Calis, Gaëtan Bartos. il y aura d'autres animateurs qui vont venir nous rejoindre là-bas. C'est la maison de la radio. donc, voilà, ce sera l'occasion pour vous, si vous êtes dans les parages, de venir nous faire un petit coucou. Bon, euh, on a eu euh, euh, la brillante idée de lancer un concours aussi. Bah oui, nous et puis Seat ATK, hein, la nouvelle voiture Seat, voiture ultra connectée, qui vous offre 10 journées trip découverte le vendredi 29 juillet. Vous allez découvrir plein d'aventures, d'attractions assez sympas. Et deux d'entre vous, parmi les dix gagnants, nous rejoindront avec trois de leurs potes à Ibiza. Vous êtes nombreux à continuer à vous inscrire. Ça se passe sur radiocontact.be. Bon, allez, on appelle euh, une personne. Une euh, qui a tenté sa chance sur le 3 www.radiocontact.be. Nathan n'écoute absolument pas. Ah non, j'étais carrément sur autre chose. Ok, super. Bah, moi, il avoue. Hein. bon, lui, par contre, était là, mais il n'a ah aucune, euh, réaction. Aucune réaction. On appelle là. Si, si, je suis là. Qui qu'il pensent à la bagnole. Hein. Ah ouais Ils si j'avais le permis. Euh. <laughs> <laughs> Faut décrocher, absolument. Hein. Allo Allô bonjour, qui est à l'appareil Wassila. Pardon Ah, je m'appelle Wassila. Wassila. Wassila ou Wassila Wassila. <laughs> Wassila. Ok, euh, comme Wassila. Ok, d'accord, parfait. Euh, Wassila qui, qui vient d'où De Leval. De Leval. Ok. Euh, parfait. Ça te dirait de venir avec nous à Ibiza mais oui ah, Mais oui Ah <laughs> bah, figure-toi que tu viens de remporter une des clés, une des dix clés qui t'amènera peut-être à Ibiza. Autrement dit, Lucille. Eh ben autrement dit, quoi qu'il arrive, tu auras droit à la journée trip découverte avec la nouvelle Seat ATK. Et alors on croise fort les doigts pour toi. Peut-être que tu nous rejoindras avec trois de tes potes pour une semaine de dingue à Ibiza. Oh non, j'y crois pas, c'est trop fort. Ah bah écoute, on te souhaite bonne chance évidemment. Euh, tiens, si, tu viens, tu vas venir avec qui euh, ben, en fait, euh, je sais pas. J'avais pas prévu de venir. Donc, euh, <laughs> D'accord, c'est plutôt des, des garçons ou des filles mais <laughs> je pense que je vais faire. Oui, des filles. Bah, j'espère qu'elle aura une bonne clé. On, hein. lui, donne une bonne clé quoi qu'il arrive. Hein. sérieusement, on te, souhaite, on te souhaite évidemment bonne chance. Rendez-vous le. C'est quand, Lucille Bah déjà le vendredi 29 juillet ah pour profiter de cette super journée, Et venir nous voir en studio et on espère que tu seras avec nous après à Ibiza. Merci, voici là. Merci à vous. Et euh, bravo. et merci d'avoir participé. Salut, ciao, ciao. Bien sympathique, hein, bien dynamique, c'est ce qu'on aime. Allez, si vous êtes euh, tenté, eh bien, soyez le prochain sélectionné. Rendez-vous sur radiocontact.be. Seat, technologie Technology Cette semaine, chez Lidl, 23% de réduction sur les carbonates de bœuf, soit 5,99€ les 800 grammes. Cuisinez-les à vos amis le jour de la fête nationale, parce que cet été, la seule spécialité belge qu'ils consommeront, c'est la bière. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. et c'est comme ça. J'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends ça. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message, après bip, on se reverra pas. De panique, Oh, oh. Plus le temps passe, plus je pense à toi. Tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera, ça viendra. Laisse-moi un message après le bip Donc laisse-moi un message après le bip J'espère que tu reviendras très vite Laisse un message après le bip On se reverra pas de panique hein, hein. On se croisera par hasard, puis je t'emmènerai quelque part. Oh, oh, oh. On effacera nos mémoires se croisera par hasard, puis je t'emmènerai quelque part. Oh, oh, oh. On effacera nos mémoires après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. apa de paniek, au, au Au, au Au, au Summer's here I know what you did last summer Radio Contact My Summer Station home. I, woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more kept moving that way. And we left the club and fell in love and then I heard her say if you want to, you can stay. But after all, I can't recall, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dash. Hey now, hey now. Badabing sur Radio Contact. Bon, euh, on a parlé euh, il y a quelques instants avec euh, Wassila, Wassila qui va peut-être nous rejoindre à Ibiza pendant une semaine complète avec trois de ses potes. David, David 16h20 sur Radio Contact. Bon, on parle de Berlin. Tiens, si vous allez en city trip euh, euh, dans cette ville qui est quand même assez. Euh, vraiment cool, très grande, il y a plein de trucs à faire. Exactement, qui est rempli d'histoire, on peut le dire. Il y a un nouveau musée qui va ouvrir ses portes. C'est le premier musée de musique électronique. Eh ben oui, bah c'est vrai que ça n'existait pas encore. Alors il y a les musées, euh, par exemple d'instruments de musique à Bruxelles qu'on connaît. Bah là c'est un peu plus moderne. C'est le musée de la musique électronique qui euh, va ouvrir à Berlin. Alors il faut savoir que ce sera attenant à une boîte, à une discothèque. Donc comme ça tu pourras euh, mêler la théorie à la pratique Et, être te lâcher après avoir fait ta petite ta petite visite de la culture techno. C'est pas mal, hein Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Tiens, Julien, toi, toi, qui es euh, bah, DJ, hein, Julien qui est notre euh, jobiste, euh, ça te ferait plaisir d'aller dans ce genre de musée ah, Ce serait une excellente idée. Eh, ça pourrait peut-être pas mal qu'on bah l'envoie là-bas. Hein. Tiens, ah s'il y avait un DJ que, que tu aimerais retrouver dans ce musée, ce serait qui ah, DJ mort ou vivant ah, C'est comme tu hein <laughs> euh, bonne question. Ben, je dirais peut-être euh, David Guetta quand même. Oh, DJ, ah berlinois. Allez. Ah ouais, c'est peut-être euh, Paul Kalbrenner ou ah, enfin, ah, il, y a bien un morceau de Kalkbrenner hein. qu'on aime beaucoup, c'est celui-ci. Ah, tu aimes beaucoup. Hein. il sera présent à Tomorrowland et c'est d'ailleurs un DJ qu'on avait rencontré l'année dernière. Tomorrowland, ouais. Moi, je pensais qu'il était un peu bizarre, bloqué dans la musique électronique. <laughs> Pas du tout. C'était le plus ouvert de tous en plus. Donc euh, bah, rendez-vous dans quelques jours à Ibiza et euh, surtout avant ça à Tomorrowland. Ah. Euh, on est à J- combien là J-2 J-3 Ah ouais, J-3. Ouais, c'est ça. j 3 Ça va être compliqué. Hein. Bon, allez, on continue <laughs> dans un instant avec le nouveau Drake sur Radio Contact. Sortez les brochettes Piquer les merguez, présenter les chipolatas, allumer le barbecue euh, Bon, c'est pas parce que t'as ramené le charbon de bois qu'il faut donner des ordres, hein. Ce mercredi 20 juillet chez Deleuze, un sac de charbon gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et on ne se défile pas Oui, euh, hein Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Jali est passé par les studios de Radio Contact. On m'a dit de tout emporter son manteau pour que je n'ai pas froid. Il m'a dit laisse-toi porter, mais attention aux dérives, c'est toi qui tiens la barre. D'accord, la colline ne bougera pas. Décolle mais n'oublie pas de revenir par ici. artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, radio. sur la route et vous constatez un accident ou un radar, informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. radio contact. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez votre horoscope avec Patricia Milis. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. station for the summer. Summer hits. Radio Contact. Feel, feel good. Radio Contact. Solo en tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa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 también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele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 te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, solo con un beso. Summer's here. Radio Contact. My summer station. Radio Contact. Skalpovic. <laughs> Dreams parolier. <laughs> Oh. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi. Que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois, quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand. À part mon créateur, plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. on se connaît. ça décline, un jour on les remplace. Les foules sont anonymes et un jour on les embrasse. La pression domine, personne n'est à ma place. J'ai pas de pseudonyme, Youssoufa c'est mon vrai blaze. J'ai un label qui monte, tant pis pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Et la France m'a fliqué, ses apparences nous mentent. Le bled me fait flipper, ma famille me manque. L'amour m'a fait chialer pour tout ce que j'éprouve. Mais la haine m'a installé des yeux waterproof. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes, prouve que le but c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendent les erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier. la la la Il y a de l'amour dans mes paroles. Tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête, c'est magique. C'est là toute l'histoire de ma vie et tu la connais, on se connaît. Un autre pas vers l'avenir, je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh, oh, oh, et je sais qu'on se ressent. on se connaît, c'était sur Radio Contact. On aura Amir, j'ai cherché. Et puis, euh, juste derrière, quelque chose de très intéressant, on va parler du nouveau Drake. Tomorrowland. Bientôt sur Radio Contact. Vous écoutez Radio Contact, soyez les bienvenus, les 19h. Du lundi au vendredi, 16h20 h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 h sur Radio radio contact. Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good. she likes everyone And I never lie. to holding on to Something you go and love yourself This is radio Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les posts feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493. 15 centimes par message. summer music. Oh, yeah. Hot, hot summer. Summertime. Radio Contact. burning sun, I'll be the bright and black that's making you run. never die. Euh, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que vous êtes toujours là ah, Est-ce que vous êtes chaud ce soir Est-ce que vous avez envie d'avoir de l'ambiance ouais, Je ne vous entends pas Bon allez, sérieusement, euh, on revient sur euh, une nouveauté, pas n'importe laquelle. C'est Drake qui est de retour avec un nouveau single. Déjà, j'ai envie de dire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 Summertime. Radio Contact. Happy summer. Radio Contact. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no. Now's the time to understand. No. êtes là à l'écoute de Radio Contact. On va revenir sur un bouton qui va vous permettre euh, de ah commander votre pizza. Euh, alors c'est un bouton de panique, hein. c'est un bouton d'urgence. dire, hein. euh, vous avez ce bouton dans votre cuisine, vous appuyez dessus et votre commande est euh, quasi instantanément livré. Génial. Ah, c'est pas mal, hein ah, Voilà, c'est le bouton d'urgence. Euh, voilà, c'est euh, la nouvelle version de, de cette petite vitre qu'on devait briser. Oui, alors normalement d'urgence, ça veut dire que tu l'utilises que de temps en temps, mais je sais que si certains d'entre nous dans l'équipe en avaient un chez, chez eux, chez uh-huh. lui, t'appuierais tous les soirs. Toi, par exemple, hein. ah, il pourrait y avoir plusieurs urgences sur la semaine. Hein. Ah, attention. Kings va arriver avec This Girl derrière Contact News et on parlera évidemment aussi de Tomorrowland qui sera à l'honneur dans les prochains jour sur Radio Contact. Radio Contact. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Proximus TV, canal 181. Imagine Dragons est passé par les studios de Radio Contact. after all never sleep tonight. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a understand? Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les posts feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact. Radar. Accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Elle a gagné grâce à Radio Contact. De fait, si on est vraiment fan, je pense qu'on peut trouver. Et t'as trouvé, Maïté, c'était quoi EXO. Et c'est gagné j'ai remporté deux places pour le concert de Beyoncé, événement Radio Contact, le 31 juillet oh au Stade Robert Baudouin. Bonjour, merci. You Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Ne suis-je que passager, c'est la question. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Eno sur Radio Contact. C'était comme en avion. Contact News. On informe avec Valérie de Winter. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. La France s'est figée à midi pile au troisième et dernier jour du deuil national. Une minute de silence à la mémoire des 84 victimes de l'attentat de Nice jeudi dernier. Pas moins de 42 000 personnes s'étaient notamment réunies sur la promenade des Anglais, cette grande artère du bord de mer où un camion fou a semé la mort au soir du 14 juillet. L'émotion et la tension étaient palpables. Manuel Valls, le Premier ministre, est arrivé et est reparti sous les huée d'une partie de la foule. Un mot à présent de l'enquête. Le procureur de Paris, François Molins, a fait le point en fin de journée sur le profil de Mohamed Lawesh Boulel. L'analyse de son téléphone, de son ordinateur et des témoignages de voisins ou de proches prouve qu'il s'était radicalisé très récemment. François Molins parle dans ce cas très précis d'un terrorisme de proximité. Ce sont ces mots d'ordre, c'est cette idéologie fanatique et mortifère qui peut conduire certains individus à passer à l'acte en France sans avoir besoin de se rendre en Syrie et sans avoir besoin d'instructions précises émanant des organisations terroristes pour passer à l'acte. Comme nous l'avons vu déjà dans plusieurs dossiers d'enquête traités au parquet puis à l'instruction, l'adhésion à ces mots d'ordre, la radicalisation, peut intervenir d'autant plus rapidement quand elle s'adresse à des personnalités perturbées ou à des individus fascinés par l'ultraviolence. En tout état de cause, c'est un acte qui est terroriste, c'est-à-dire un acte qui, selon la définition juridique du droit pénal français, a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'attaque avait aussi été préméditée avec notamment des repérages sur la promenade des Anglais. Tout à l'heure, François Molins a aussi actualisé le bilan des victimes. 84 personnes décédées, 74 blessés sont toujours hospitalisés, 28 sont en réanimation, avec pronostic vital engagé pour 19 d'entre eux. À ce jour et à cette heure, 71 victimes décédées donc ont été formellement identifiées et une nouvelle commission d'identification se déroule toujours actuellement. Quant au processus de présentation des corps aux familles qui l'ont sollicité, il est en cours et les premiers corps ont pu être restitués ce matin. L'attentat de Nice, tout comme la situation en Turquie, était au cœur aujourd'hui du Conseil européen des affaires étrangères à Bruxelles. La Russie menacée d'exclusion des Jeux Olympiques de Rio suite au rapport accablant de l'Agence mondiale antidopage sur le programme de dopage de Moscou. Notamment durant les Jeux d'hiver de Sochi il y a deux ans, les échantillons positifs des sportifs dopés étaient subtilisés grâce à l'aide des services secrets. Le Kremlin affirme ce soir que les responsables mis en cause seront suspendus. Le Britannique Froome a conservé son maillot jaune à la veille d'une nouvelle journée de repos sur le Tour de France, deuxième jour de pause depuis le départ du Mont-Saint-Michel le 2 juillet. L'étape du jour a été remportée sur le fil à Berne en Suisse par le Slovaque Sagan. Enfin, cette victoire belge au Tour de Pologne, Tim Wellens l'a emporté à l'issue de la septième et dernière étape. Bon Valérie, il a fait beau et chaud aujourd'hui. Euh, on peut dire quoi pour les prochaines heures, les prochains jours Il va faire très très chaud demain. Alors on va pas s'en plaindre évidemment, même si la phase 2 du plan aux zones et forte chaleur a été activée entre 26 et 32 demain sous un soleil éclatant. Il fera encore plus chaud mercredi, David. Génial, merci beaucoup. Euh, belle soirée à toi. Et puis euh, nous on continue dans un instant avec ce bouton d'urgence pour commander sa pizza. 啦啦 last year she said, Don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away four months on till our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late AM. Baby, if you wanted me, then you should've just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh when my love, I told her she they came couple weeks. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep. I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't win my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. La, la, don't win my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. my hotel door I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour, we were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun. And I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted it's a bit too much too late if I'm honest And all this time, God knows I'm singing Don't laugh when my love That heart is so cold All over my own I don't wanna know that, babe Don't laugh when my love I told her she knows Take aim and reload I don't wanna know that, babe Très bonne soirée avec nous sur Radio Contact. On est avec vous euh, jusqu'à 20h. 16h20. David sur Radio Contact. Avec Thibaut, avec Lucille et même avec le jobiste. Euh, on va taper le jobiste euh, qui s'appelle Julien, qui est avec nous pendant un mois. Il a remporté, bah, souvenez-vous, ce concours qu'on avait lancé pour les étudiants qui n'avaient pas encore de job. Le job eh bien, Et t'as fait comment toi, Julien, pour ah ben j'ai entendu à la radio. Ouais. Ah, tout simplement. Simplement et ensuite euh, bah, t'as suivi la petite procédure. petite procédure. Pas très compliqué quand même. Pas très compliqué. La petite interview avec toi. Ouais. Alors il y avait il y avait Julien qui est euh, le digital manager. Il y avait Olivier Arnoul qui était de la partie. Il y avait Evelyne euh, du service ressources humaines. Ressources humaines, j'allais dire recrutement. il y avait personne d'autre. Ah, il y avait Nicolas. Euh, ouais, Nicolas euh, euh, donc voilà, on était là entre nous, on a interviewé quatre personnes. Est-ce que tu t'attendais à ça, Julien Pas vraiment. Non Pas vraiment, Tu t'attendais à quoi ah ben déjà commencer au studio aujourd'hui, je m'y attendais pas trop. Ah ben voilà, bah écoute, eh, non, tu fais partie intégrant de la bande sans aucun problème et tu viendras avec nous, hein, tu le sais, à Tomorrowland et en plus de ça, à Ibiza, euh, histoire de terminer euh, ton job euh, comme il se doit. Bon, Julien Doré arrive, Gwen Stéphanie aussi, et puis ah là, on s'intéresse à ce bouton révolutionnaire pour commander sa pizza. Ah ouais, alors ça, ce serait vraiment le rêve, David, dans ce studio, avoir ce, superbe bouton magique. En fait, c'est une célèbre, une célèbre chaîne de pizza à domicile qui a lancé le bouton d'urgence quand vous avez une envie de pizza, absolument là dans la minute, il vous faut une pizza. Mais c'est un truc, c'est c'est énorme, horrible ah oui, C'est horrible quand t'as envie de ta Allez, sérieusement, tu te dis, euh, euh voilà, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de euh, commander, j'ai pas envie de me casser la tête. C'est vrai. T'appuies sur le bouton, c'est parti. <laughs> Ouais, avant euh, d'aller euh, à Ibiza, c'est pas forcément le bon plan. En fait, c'est un bouton connecté, euh, connecté à une application sur smartphone. Alors, ce gros bouton qui, existe vraiment hein, est caché dans une mini boîte à pizza. Et, alors, votre pizza préférée et votre adresse ont été préalablement enregistrées. Comme ça, dès que vous appuyez sur le bouton, et eh bien ça y est, votre pizza préférée est commandée. Le bouton clignote en rouge quand votre pizza est en route. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment top. Hein. <laughs> ouais. On imagine, on appuie sur le bouton <laughs> C'est bon, c'est bon, on commande la pizza dans 30 minutes Pour l'instant, ça fonctionne en Grande-Bretagne et ce sera, on l'espère, bientôt disponible chez nous. on l'espère. Ou pas, C'est bon, elle est commandée. <laughs> Radio Contact. station. Radio Contact. se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre. mets sur les pas. station. Alors qu'Alice est là, euh, il, est, sur son smartphone en ce moment, il s'en fout complètement. Hein. Mais non, c'est pas du tout, c'est pas du tout vrai, je m'en fous pas du tout, je suis en train de me connecter avec l'émission qui arrive. Ah ouais, c'est quoi l'émission qui arrive 20 minutes, du dimanche au jeudi, à chaque fois on est hyper connecté avec vous, à chaque fois on vous fait découvrir pas mal de buzz et encore une fois ce soir, il y aura du lourd. D'accord, OK, il y aura quoi il y aura par exemple euh, le nouveau euh, titre non officiel de Sean Paul. Ça a été partagé ah non pas par lui mais par euh, ses fans sur une chaîne YouTube. C'est super sympa. Il y aura aussi le clash Taylor Swift Kim Kardashian. Je sais pas si vous avez suivi ah ça. Ah non non, j'ai pas suivi. Alors c'est énorme. Il y a eu un truc du côté de Snapchat par Kim Kardashian. Je peux vous dire que Taylor ah, Swift elle est anéantie et en même temps il y a tout le monde qui est en train de bah, de soutenir Kim Kardashian parce que en général on taxe souvent Kim Kardashian en disant t'as réussi grâce à une sextape mais mine de rien aujourd'hui elle l'a ouvert et euh, bah voilà, Taylor, elle a plus qu'à la fermer. moi, ah j'aime Taylor Swift quand même. Hein. Ah, moi aussi, je dis pas que j'aime pas, mais en tout cas, là, pour le coup, euh, elle se fait un petit peu passer pour une euh, stupido. Ah ouais Ah ouais, sur les réseaux sociaux, elle en prend plein la tête. Ah bah écoute, je vais, je vais écouter. Donc entre 20h et minuit, on en parlera dans un instant avec Christopher. On remercie Thibault, merci Lucille, et aussi Julien qui a fait sa première aujourd'hui. Donc rendez-vous bah, dès demain, même heure, même heure. D'accord <laughs> ouais, ça même ouais, je compte sur vous. avec des biscuits que je trouve. C'est souvent ceux de ma maman qui me surcourent. Je prends un verre d'eau pour me donner bonne conscience. Mais mon bidon garde toujours sa belle excroissance. Et moi, et moi, et moi. Dans la liste, je suis tout en bas. Et s'il fallait me décrire, je pense que ça me ferait pas plaisir. J'ai des kilos en trop et des poils disgracieux. Je suis pas beau, je suis pas laid, je suis juste entre les deux. Je suis un type normal, un type normal. Un type normal, tout ce qui est plus normal Je suis pas proportionné, j'ai des seins sous les yeux Quand je passe à la télé, je me trouve toujours affreux Comme un type normal, un type normal Un type normal, normal Y'a Batman, Superman, Spiderman et Pac-Man Bioman et Jordan, et Zidane Et puis moi, juste un type normal et puis moi juste un type normal Y'a Cartman, Jackie Chan, Nicole Kidman, Kenobi, Obi-Wan Mais ça m'est bien mais gars, juste un type normal Un type normal, un type normal, normal pour vous accueillir. On vient de s'écouter un type normal. Salut tout le monde, excellent lundi soir à l'écoute de Radio Contact. Il est 20h et on se fait du bien dès maintenant avec Big Ali ou encore Charlie Pouce et One Colorway. Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good.

16h20 h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Oui, Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 h sur radio contact. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 15 centimes par message. Justin Bieber en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Proximus TV, canal 181. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. wanna set you free Come on, come on, come on You and me can make it anywhere But for now, we can stay here for a while hey, Cause you know, I just wanna see your smile No matter where you go, you know Do d'eau. Oh, Gifle dans ta gueule si tu ne chantes pas. Oh, oh. Et si le faux on crie comme Big Ali Chut, Tu pourrais te faire mêler dans la petite allée. Big Black M, ramène les mecs, mais ah, les mecs Miller. Mais laissez là-bas les petites mineurs. Oh my god, faut que je bosse encore. Je suis pas une star, j'ai pas mes disques d'or. On me dit that June, on jamais, tu dors. J'ai pensé à le fou, je dormirai quand je serai. Wait a minute, man, hold back, let me hold that. Watch he had I got the phone back, everybody knows that. My boy, keep it tight, boy, night flight, boy. Dad, June, won't you come sing some? Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux Pas le temps pour toi avec la tête de tous les haineux dans mon putain de viseur. Oui, je sais, je fous la haine rien comme l'autre la freezer. Dealer, que nos 11 y tournent pas sur Deezer Bizarre, que me répond pas sur Twitter. Swag champ, watch you stamp Fresh like Jay's in a poppy plant. Ain't no way you can stop the camp. Action man, fans raving red. e b e g i S tourner le son dans tes oreilles De Paname jusqu'au square T-R-Y, black, tu connais c'est complet pour ce soir. Bigali, Fit, Watibé, impossible de s'asseoir. Mais laisse-moi bien. Quitte à en délaisser ton riff à riff punché, j'ai plus le time, prends mon beef, et vite. Que, des singles phénoménaux. Pour te faire des hits, non, le one et va pas mollo. Trop, trop, trop les crocs, vois mon empire. Si les titres et les crânes, on les empile. Toujours en marche vers les sommets, ne dors pas car le ici n'a jamais on sommet. comme la drogue qui en Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. Pas le temps pour toi, l'ami, si tu racontes. On pourrait être avec toutes sortes de mots. soir, il fait le tour de ce qui a pesé dans la journée. Christopher, 20h minuit sur Radio Contact. Comment ça me fait plaisir franchement de vous retrouver. Ça y est, c'est le début de la semaine pour certains d'entre vous, c'est la suite des vacances pour d'autres. Quoi qu'il arrive, vous écoutez Radio Contact et durant ces 4 prochaines heures, je m'occupe de vous avec encore une fois plein de buzz à vous partager. N'hésitez pas dès maintenant